Ses hala geliyor. Non radyo. Burada en başta. Geliyor mu? Kapatalım. Kafamız karıştı. Şu an mikrofonu J'en ferai quoi pa, heja İşev mevane kemin civan sedat gelmene Jberu keji dengemin hundubinin Geşu Hoşti Sedat tu bkhirati İşev Ame besa Hinki folklora folklora Anadolu folklora Kurdistan eme behsebkin ee, Sedat hinki tu besa خوب ki ka navê xwe tişkûdeyî navê min Sedat e ez bo folklorê pir ek xebatê mezin xebatê dirêj çekir hevkî Li Zanîngeha İstanbul Teknik'e de ez xandim. İsal şalê dike xilas be. Ser dansa gelirî de em xebitiyan. Ser dansa ez çün kome mezin de xebitiyan. Koma navdar ya Agri Anatolia. Ben Anadolu Ateşi. Türkiye'de ben Anadolu Ateşi. Serverda em hakik habitiyan. Şey Tülvede perverdeyi tedit ne olsa? Evet. Pişte lüve komede tacı girt u hatta demek ki lüvede Ben Ez barım un derketin dike. Dansen dinjem habitiyan lüvedere. Ev hakik şansı kemezdim bu. Ser dansı e, bale باشه naji ناجی از سر گووند استانبول دخبت ما سر درس گووند ما دست بکر و بله وقتن yani Gavata des, despekir Armanca ki de olsa ders dayını he bu yani tedgo azze Çinada Armanca mene ders dayınca he bu Armanca mene deyince şano çekirin he bu şano çekirin jibo serme kurda સર છંદ کردی سر چروکا کردی و سر چروکا کردی از دخوازم تشته و سر چکم ده حکی وقت لازم لازمه بویوه وقت درج لازمه جبو تشته مزم چکرمه نامن نام دست به بکر دست به وانه کردی وانه گوونده بله ام isterdik harbiden akam her tişti bir kurdu içerikten ama. Danseme Goven Demel'de e, Türkiye'de La Anatolia'da bir ne kadar yani? Vak zaman ki misal dansen meji vak zaman ki kadar kabim vak zaman eme. Yani mesela, dans kadar hekirine dansa çava. Evet mesela yani... şemam mehe bablekan heye Beli. Gansekdinji em dibêjin govenda şoreşgeran. Em dibêjin govenda şoreşgeran. Elî. Evne qeleqa bin digotin êkî çûne çi ye? Êkî çûne çi ye vê dilîzine? Bila em vê nelîzin. Êkî xebatê e, danse gelerî çê dikin. Danse heremî Yani mesela azizanım halefa mesela halefa halefa gerilla yani yani jiberi o atışladık o yani kadehe Mesela gerilla delizm, ucilenize. Gerilla deli uciliz. <laughs> Çava çevine koy? İşte bu saçıkını. Bu ser e, kabat folkloru Türkiye'de. Belki herkesi bıkın Türk. Ekinden Türkünci, ekinden Müslümanci. Yani ekildi ser zaman çekirine, ser dansıcı çekirine. İru amman e, dikine, amman kabatan çedikine, kabatını derdikine. Kabat dansı ki ee, den birkirin nova tükes analiziye Li davatanı karın bilgisin. İlk e, bu civatı rahat bir heteydi. Yani mesela xabataki virengiye ya gel o. Yani çünkü her herim ligor taybetmendiği kuene. Yani hatta azizanım ve ki yani raksı ligor e, herimi coğrafya herimi jidugu herimi erdingariya wê de mesela em bêjin lat bê zinar bê bêhtir xwe hiltperîkin mesela em hewremana dinêrin gelekî xwe hiltavê jin ne wisa mesela rixê artvîn wa deracî kevir zêde hene ji ber wê ki xwe tavê jin kevirekî heta ji ber wê ki rexsa wa de jî mesela gelekî lingê xwe bilind dikin rexsê wa de rexsê laza de jî hev tişteye بيجن Lazada tişkidin. aşirti gereki giring ve milad lizin yani ev taybetmendeki bir renk hey yani ji Diyarbakır mesela e, اجي سر فولكلورينكي مخوند ومپروردهی مجدا bu lise e, ilkokulu imda خوندکاری بچوک بود mesela mebesavat kir medgo mesela akrep ezmesi dibêjin eko Ere. jiber ku gelekî li dora birca da Hinek hebûn dibêjin akrep bezmezi hinek jî dibêjin e, li erdê dikolînin. Mesela fidan Erdeydi malın kıy. Ere. Na na ne de malın da. Mesela cüde çe cüd tıkın. Erde cüd tıkın. Bindiga dur hele ohe çak tıkın. Evet. Dilan adın ceheye bak bir. Mesela düz heye. Rihaye u semsüre. ul disa amedi ceheye. Düz heye mesela. Ciddiş ki minaveye. Ahir ahir haki dur hele ahir top tıkın. Hmm. Ev Ama hinkê dibêjin akrep akrab jî he, Ama akrep ew qas pir nene mesela. Dibin demekî zêde hebû dora bircên Diyarbekir hinek kes û sal pêl wê kirin û ew reqs bî şeklî de Welê dibêjin nizanim. Diğer tişkî din jî he, Mesela keşo heye. Tu kes nizane ew wî. Ee, Yekî keş hatiye gotiye ku min re dhûlê lixhe دوزی لخ ستیا پیره گوتی که حقی گران به گران لخه گران لخه حقی ده گران لخه سر خواه خوش بیده دفریه نوا گوتی حقی ده گران لخه اوجی گران لخ ستیا به نگه ویر را لخ ستیا یعنی دهول بزرنه نگه دانسوان را لخه نگه که دلیزن را لخه Belə lexti ev ki hende duhul zirne jidi livan temaşe dike gutiye ev çi diliziye nave vi dilani çiye وانج پیرا گوتیه که او کشه یعنی مرک را گوتیه او سروی خوشه او کشه کشه و گوتیه ناو دیلاند کشه و مویه چکی چکی اره نولی نه اره اساس او کشه او او سری خوی خاشه کشه مثلا یک سری خوی خوشه او وسا هاتیه او جگوتیه که کشه وایا یعنی به کردی او ek serê xwe xweşe ew wisa hatiye ew ji gotiye ki keş e waya yani bi kurdî ew pêy bike keş e waya ew keş e ew ji gotiye ha navê vî dîlanî keşo keşo ye nava xelk wisa çi ew kiriye mesela e, teknikê wê demê jî dewiyeke esas ama li vê derê daha wextî lê dixin dihûlê vî Hmm. ew teknikê tişkî dine de Yani tişte gidin de zippersin. Mesela her gel لگور خور رقصی خو دعوتی خو تایبت من دی خوانه gel Kurdistan boçi her herimi cüda cüda rıxsene. Mesela nav Türk'a dinleri avkas zeyden yine. Az ne galet bim tenel cülemerge nizam yani belki zeyde de bir nizam yani de ben ser sadi rıxseye. Rasta dere vazin zanım. Yani mazın işitkin belki ama yani merhaba bidi aklı xo bedli seji usaya zeyde zeyde cüre cüre rıxsahaye. Ki de dert gibi mesela mesela خلکیندن دنیرن بقاسی کردستانی رقصین جدا نینن نواده مثلا عربا belliye mesela dansözi jwa derketiye mesela raqsa şure heye navade em nikarim bejin sadan da sad yani heremeke mazınaca Arabistan bigre hatta nizam ki de Arabin avqaz zedenine yani motive ki huyayeye doravi motiveci çent Mervdeli Ali Tirkaji belliye mesela teni teni diliyiz. Li eme em çima kalabalık diliyiz. Çima millidin evdu. Yani hevre diliyiz. Efşki de dert gibi gelip. Yani de ez kuazım millet serva hinki bir fikrin. Ser rıxsi. Jberu ki ez bat pırsat kim. Eri ev dilan ama esas pür zedenin güvek hevin nav hevdu da derdik hevine husa zedene. Mesela belki ده دیلان هیسه ده گووند هیسه دوی ده گووندی ده صد گووند درد کده کوکو دتن مثلا بنگه ده ده دیلان به صد جوری ته evet te de sad jure te de derdi kave hmm. mesela iki derten peş govendi diben solo iki derten peş govendi teşten teştedin çerika de navi dilani da teştedin çerika لگور تایبت من دیا پس وقتی که جی خلق به چریکه اکل گوان دادنه ام جی به چریکن وان جی بک ویدکن پس دیلان که نه درد که اساس او دیلانه şeyhani şemam me İro de ben şemam me. Bere şeyhani. Yani şeyhani şemam me kemtire. Ere. Bere şeyhani şeyhani ama mesela şeyhani der cüda cuda denlistin درگه جدا تن نیستم مثلا تو کانی ببینی دسته یا جی چار پنج جدا اما برای وک ببی ایرو وسا بوده لبله ایرو hip hop ejdikine de naf şamamede. Evet, şamamede hip hop etki evet. o gelek lejite. Gelek tişlendin dikeni yani. Hip hop lete enki ama hen tişlendin hene. e, az cana tüm davata mesela az cana aciz yedim. Zedeş forma khodertkin. Evet. Hinki azından fazla bilizmiş. Yani evci sardı. Ve, evci bu ve çedebe işte yani. Yani tamam cüre bile derkin. Yani bile düşünün lezzetde bir kenar. Şekerden kırabı Yani ciberku folklor ne sabite. Beri hatta naha guhertin tede çebiye. Ama e, carna hen bakın e, havali diyamı digo nay biram digo çıka xofaşit kirim qasti haskirin. Yani o qasti acibandın. Carna hen insan fahşiti hıraşit kirim. يعني مسألة شوا من فياديتية دعوة كده يعني شما مدليزن قاوا دسي خو تشبك ددن و چن پیشو تیم پاش نه یکی جوا قاشو ارتیستی دکی قاوا فتلیه ملی چپه لولی سکینیه edin fetiline çünü peş u hatine paş ev ciye xode pişti doğum tike para. Yani yani ne hoşe. Ciber ku yani em bej raksin virengi ekibin ekip merv ekip hareket bike. Eri. Yani ev xo eşkere yani jibok xuya ki belki vitişli yani dikene zanım. Henge mahgi zede. Ama zede e, deforme xistine ev jî herkes li gor serê xwe tiştin dike hengî ew ekîbûyîn namîne pevre hereketkirin ne olsa nizanim tu mamoste tu yê tu gerek va tişta bêjî nat rast dibêjî ew tişkî başa esas yani herkes wek hev nake başa esas levelê بزیده بکه فرم گووند خرابه یعنی سر گووندی بخواج نکا کیفی بده دو گووندی از بیشم شیر نه ناوی اداوی چیه مگو اما دو گووندی بلا اولا بی یعنی سر گووندی و دو گووندی تکارن موتیفین تایبت لگور از بیشم قایدین کو زیده خرانه که تکارن تشتن بکن تشتن تایبت مندی خو پیش خل همه ای ارتaya نکاره بمن نزانم حتی تشتی زانم قایده که مثلا دستیت دستمال هبه Eri. Десмал bir кевиҷи герек ту хоне тавини. Десмал ту ардира ки ту говент храб ки. Кайдин вирен генен. Не. Ya der merna da kaydı Musa hani ama ez de tiroki da ledinirim ev de esmala ez de bizim bu min belki boya ki kesit işte Musa nine bu min ev de esmala hmm. agir dikin de esma bu vidilizim ez Musa de bizim am tişti Musa tu kes ne ne nivisan diye mesela gava دستمالی جی دهجینین کو تشتکی شوات ere tiştekî şewat luma destê xwe wisa dihezînin û ser xwe de ev dikin bi agirê belki xwe mesela ev mes tego seri agir خود hem jî piroze Em- ji bo zerdeştak mesela ji bo kurda babu kali kurda agar Ere. tişteki piroze ere em Ee, li şey گلو اب سری خود فتلینه یعنی دبی پیروز دبینه یعنی شی پیروزیه که سری خود اوکت که شوا ere علاقه که به گلو ez dibim he Hmm. hatta Acil niha bir mehve gerek. Çünkü tu hatta Şey- niha tu kes yani tiştek wisa Ve mena- me nedît nivîsanda in ez dibêjim her tiş Yani- her tiş natiye nivîsanda her tişnat diye nisandı mesela Evet. an ve sohbet ederken mesela belki şey yani çünkü der ve jem nanerin cana مثلا سياح سياح سياحين اوكي اكو الولات مزبوطاميا حتى حتى اسطنبول geri yani merov çavi va dinere her tişteyin kum pir normal cimeretin pir enteresan nimsadine mesela e, seyha çüye dısas alberi hatiye çüye evleri mıxwendi bu digo mesela behsa govend etki digo e, bir şekilde ki reis bun desteğe u beyku destehev berdin xo pêş û paş ve dehejînin yani bak enteresan yeki biyaniye tu dineri yani jider ve tu xwe dibînî yani tiştî wisa enteresan motivên lingar motivên ku destê xwe çawa çi asê de çi ewkî de em vê ji hekî vegin baş dibe belê govên dema de mesela piyê hev digirin dikevin destê hev her kesî wek miroveke ew dike ew tevleb e, ev Herkes ruhiye teket. Keve kraseki ne olsa? Evet. Kraseki ne pen. da evdikin. Yani parça parça nenin esas da her tişti tevçedikin. Hemci e, ev figüren kılı erde çedikin billinge ha. Em be erdere evin. Erd mera pir eve mesela. Em be erde dilizin. Her hareket eme erdere evdile. Em li baskı ile ser erde çedikin mesela. بۆچی ئەمگە تەب بە ئەردەرە ئەو دکن بۆ ئەوێ بۆ جووتێ بێوێز دبم تشکینە بۆ جووتێ Jiber ku ahê kar dikirin mesela palehi mesela stran dahi derketine mesela ne mesela e, karê kut dikirin stran dahi mesela ji sabrava be stran dertkin mesela stranên palehiyê bixwe hene maqamên palehiyê hene yani şimdi mesela payizogin جلومیر گه وادر چیا حزنا پایز گوتنا پایز دی اوجی هه حزنا خوزای وسا هیس کرنه و بدنگ کی ki مقام کی ki خور در خسنه هر پایزی بس یتشتیم وسا bir rahat kadar romantize gibi be yaptı. Şeyin hani merhaba kari mesela edebiyata kurduğu da romana da gerek dışa da karı gibi. E ne yap? Klamancıydı burada derket ya. Gele klamdı burada derket ya. Dama habate. Veja em helbestekî bixwînî gelo. Çi dibêjî? Bervê tişkî dim bim ser govendekê govenda şoreşgeran heye em derse de ji me digot mesela e, di her dansî de esas ewek çîrokek biçûk heye. Mesela govenda şoreşgeran heye îro di kursa govend İstanbul'e de çê dikin. Dilin tu diçî pêşiyê wek di herî ew hemlê bikî. Evet. O lingek jî paşta dahi, te dixî xwe paş te dixî xwe hazir dikî kî tam lêxî Derbeye daxînî derbeyê daxînî paşê tu paş te têyî xwe dîsa tûb dikî dîsa diçî hemleye yani her milli hep girtin geriyle ve bak ku ere leho hopaş ve ere taktik geriyle ji tele kuyanit. Nav dansı da evcime esas. Ere. من قد وصلنا فكري بو يعني ما تقول يعني مزاني بو يا جريلا يا وصل بيشين يعني امشي كده كده خسي يعني اما نزانم من نزاني بو ev dansa Teçhi esas vakti. Rusya'ya mesela طيب من ديكي خوش يا erê wekî din jî dansê her behana ama e, mesela harkuş da heye li helê Bitlisê bilizin ev de hev dir li hev de dixin yani bi hev yek nabin naçin yekî ser yekî din li hev de dixin ev tişkî nabaşe mesela da aşiret li hev de dixiye Di يعني davet يا anda ve بدري سيدة çevirin. زاف زاف مديت مثلا e merdine deneyim bu işte kısa hoşyamet şu an çünkü e, davetin bellisi ya çünkü raksin motiven cüdatır bu erê mesela vakte goti peft için dido dido dert kevin peş berambere de fitilin erê بشي تشبكي edin دستي خوي كي زيدتر ليخي ايدن كفي اردي مش خوش شره يعني نافي قوتم دوغوفنت بخوش الشره بس برم شري çit bejin nizarım ama nave Navê ki harkuş da dibêjin ama harkuş da mesela tu vê peyvê hekî vekî har kuşta har şu te har ar yani yani yani ar egir Di har dibin har dibin e din dibin har Peyvê. dibin har kuşta har kuşta harek kuşta yani hmm. Eee, mesela ez pir ev bîm har bîm e, kurmancı ben erê ben harbiye biye din biye vak vak din biye hmm. din bune kushti Din bune kushti kushtin na veki viren giye destev digerin peşve sen ben çinge hev eri sepe ne sepe bu evji ee, sepe ya sepe se pe pe ya xo se jara oktikin ne olsa eri yek e, çav bavrıx Hangi tuvaki Mesela e, Nana nişene kebi beşe Se abi davizin. Se se jara aliye ne Na ve xoj liberté CP. CP davizin. Paşi dikşinin yekide davizin. Carna cid peş derkevin paş betin ne olsa tişki usaja. Evet tişki usaja. Ev dilana hmm. aynısının antalıcı heye. Yani ev motivin hani yani mesela via merak merak kim e, ser govendin kurda kitabı heye ne, Men yapıyor. Gerek serva mesela çavatiye raksin. Ki jahremüde çırak saya gish ben tespit kirin bu be tasdik kirin yani kitabı hatta be tasdik kirin vak mı goti yani hmm. sabah sabah vak anajid Türk Diven Nizam Güneydoğu bölgesi oyun, halk oyunları Nizamçı bölgesi vak nete a Türk'a huyan etki. Ne o ya? Türkiye. Yani aydi hua da hasibinin. یعنی ناو ناو سه همجی به گوونده نچه دیتن هم تکارن اسپاجی بکن کو یا می یعنی بگوتن او که خویانیت که همه تصدیق کرین یعنی مثلا ویگا ناو بین یونان و ترکا دا دبی با او دبی باقلوا یا می او دبی باقلوا یا می Halbuki kurda evci ne olsa? Ne zanım valla azını karım bir işte yani idabıkım ama yani yani tiştin hene ya kurda mesela ça çi lahmacun mesela yani lahmacun ya araba yaz ne galet lahm lahmacun yani gotin dahi xobelit ki ama döner mesela ya kurda bu e bu sakirin ku e Avrupa lüvede dahi bazara xo sen yani o asimilasyon ki acebe ya hmm. ser kurda cihane de tişek usanine çünkü Avrupa lüvede ji Türkiye haberdin Türkiye bazardık ya kes kamçı katana girtiye lüvede Türkiye serbesti yani e, Hatta nave döner mi? Havale kim bu? Go, kurmancı ziver bir şey. İşte gidin bu. Ziver bu gotine ki bu sagot şimdi. E çıma karnayın. Elvede karbinin o gotin rune, literatüre de rune. Abi abi bir mi? Mesela Türk avkaz vatışlarda peki peşketine mesela kahve Türk'a diyor. Kahve Türk'a ne ya vaya. Mesela evet. ya Yunan'a ya. Em ya lahmacunci Avrupa bazar kırın reklama lahmacuni ne Arap ne Kurd kirin her iki hemşe ev her dut çetkin şey ne zanım e Kurda e arabaya jini zanım ama az tahmin mi ya arabaya mesela lahmacun Turkish pizza ve de usul edin nas kirin bir hmm. şekli neteva xwa nasnama xwa kültüre xwa jî baledik şin peyde eme işte heri peş çav jî xwedî dernakevin yani her tişt ne siyaset et yani ev siyaset her mazın eve باور کرد هەری زێ پیاسا ئەوروپادا دۆنێرجیکیش کوردن سەدی هەفتی کوردن ئەستەخم بکارن یانین پۆلیتیکە نەلازمە تەنێ ناوێ دکان دکانێ خۆ بکن کوردی خودی دەرکەتن لازمە تشتێکە گوارتنێکی گەرەی بربچاو دەرکەوێ وەێ کارساز و ئەو یعنی بهتر خودی دەرکەتنێکی ناسنامێ زێدەتر خویانی بکە ینی ینی خودی دەرکەتنێ ناسنامەیە خۆ لازمە تەبی ینی Govenji beşeki veki. Folklor bir miyim? Folklor mesela benim folklor ne? Folklor govent kevenirdi. Folklor ne folklor folklorayı. Destan, klam, abgiş folklorun. Evet. Bir peyveki gotun ki bir fırat. Yani tamam ama beşeki dikin. Vakit ku ana dbejin dengbeji dengbeji dengbeji gerek ki popüler bu yenap kurdan ama ne hakkı dengbeji de ne? Ser dengbeji ser folklore. Besa çürük beji kat nakin şu. Ser dengbeji ser folklore kurdici پرتو گلک نویساندن اما دیسا جی نبسه نه نبسه ایرو هم چهار پارچه هم جی گلک زده آسیمیلاسیون هست نفا کرد مجن نزانده که چه امه یعنی وی روژه ماموسته ریناس شان جمع بو مقاله ملاجی دیکر دگو از ویگا از خبات کتکم شکسپیر و ملاجی زیره دی بدم برد yani ez iddia ettim ku canede go se şair hene ku heri heri peşketi یەکژێ مەلاجزری یەک شکسپیر یەکژی ناوێکتنجی دا یان گو ئەزەویە ئیسپات بکەم مخابن ئەم وەک نەتەو بازارێکی منینە مەلاجزری چەند زمان هاتیە وەرگراندن دەمەکی هەواڵێکیم فرانسی زانیم مژێرت گوتم گو بخەبتە سەر جبر گو هێ فرانسی نینە بفکرە yani şareki usan nabu denk u kurt hatta gor ki dahi besai kiriye gerek kesin kev Mesela hatta Gorki dibeji haketu bepersi evinçiye ez dibêjim yek keseye ku basa kar karbe besa evînê bike ew ji nîşaniye besa melayê cizîrê dike ya ki melayê cizîrê nîşaniye lê tu dibêrê xwedî derkêtineke ki ye mesela ya Ahmet xanê jî baba tu bazide geçti de baba hani baba hani baba şimdi mela ziri vak kabreke mela tene vak mela deneyelim yani Ali edebi veje horte kurda he nas nekirne hmm. e az bavarım çennif derbas be behin mela ziri be fem kirin çünkü der yani deryayı ver de okyanusa yani merifte de vandadı be Evet. İca mebesa helbest wana <laughs> jikirem helbest ki bخوینن بخوین İşe ben serbest din ki met sohbet bu sabah kadar runuş ne. Ne be tere gitarı le. Ayri. Tuş gitarı le yazık ki hoşum. Helbette ki şirko beke sesi bukhinem. Dure hatta de helbette şirko beke sesi bukhinem ve jarip pişreme belki helbette ki dinci bukhinem. Ve şartın. Thank you. هر لپیش چاوین از من بخوا اورد زین لپیش چاوی اوریجی باد زین لپیش چاوی بیجی دلوپا دلۆپە زین لپیش چاوی پێش جی ئاختزین دناو ئاخی دەژی ئەو چاو بەشارتن یەنک و دزدیتبوون عەڤینەتە دجێ چاوێن تەدە من دوو کوللکێن بە بروشکە ڕشتی تن دجێ بەژنا تەدە چروسکەک دجێ دەبێتەدە کانیەک دجیه پوره تده تیرش دجیه دنگی تده چرپ آبه دجیه بهنا تده بهنا آخه تجيهي رنجي تدا من خونك كسك ديت لی دجیه اینا تدا من تتش ندید من تتشت ندید Azmim իշև եմ դեվլա ստրան եմ հելբեստի բխին Դու չիտ բեժի Զանի Եմ ելեմ քիմ շև şeva meye. Biraz şeveke cidabi. Ez işim ne xwazim stran yani her daim stran stran stran jibla tama xoda bimini. İşe ve mehlbesti bizim peş. Dilim heye mehlbesti bu kuyni. Elbestu gitaremi bir şekli bir dominim. ام هنکی بسا او کی بکم ما بسا گووند هنکی کر ایجا تو چیت فکری جبو گوونده yani ji bo pêşero ji me fikarê çi bike çi nake yan jî pêşniyariyên te rixniyên te hebin Sergovendê ser çanda me yêkem ser çanda me duyem sergovendê xebata me pir heye ber her tiştî ev lazim e ku em hekî xwedî derkevin ser vê xebat em baş derxin çünkü çanda me gelek rengîn e gelek tiştên خوش هنه او هین امتش کش نزانه سر به لما میروین مدا میروین که خواه ser govên jî ser muzîka me jî ser tîroka me jî xebat pir e em îro niha vor rojana ser govendê em dixebitine û şalê hekî di em tiştên baş çê bikin em şanoyê jî derxin dersên baş jî bibin hekî bikin vê Vakti nivîskî gelo kesên hene tişin dikin çikî hayfa yani, hayfa heyfe hatta naji tiştin nahatine kirin <clears throat> menif tkari belki jî şey, bavaki akademik üniversite ya da de vikari bikin çünkü vekim goti seyyahin kevin hene besa guven datkin meri juvana jî şey gelek tiş bigri û mesela tezeki doktoraya e. yani eko nikarin tezi bebinin gerek insan hene, Dibi eme çipkin eme çıkarıyor. Öyle. Gerek mesele ne yani. Yok, yani mesela Kurdi o Kultura Kurdî gelek tişta de bakire. Yani hê destê xwe nedane. Gelek tişta dest nedane. Yani merezkarî va mesela de hinkî serê xwe pê bêşîne tiştin jî bikî. Serbê de e, nivîs û pirtûk gelek zêde hene esas. Lê belê di üniversiteda e, derê akademîkê de kareke berhevkirî dîsa ji nikarîne pir zêde ev bikî ji ber ku navê ee, zanige disa nave Türkiye disa kurda pırde de kabilnaka. Dibin eri ev kurde falan leveli derse de ve derse na de mesela. Te araştırmaydı ki diki ve deri daveci belki kütüphane pırtıkhane. Dibeleri de diskine de derse de dernakın disa mesela. Ben, Men notaya kurdi derhis de konservatuvarda notaya kurdi de metu jarne ki derse de notaya kelam ke kurdi gudun. Klamenka mesela Mesela demek Klame, Kurdi Hicaz Division mesela. Çima Vina Blevnakın. Çi... Ya, ev teknikede e, mesela Klamen Kurdi zamanı bir çah kırına Türkiye'de gutuna gelek e, klam heyeti zani. Böyle böyle. Ama eme orijinal evan derdikin. Nota evan, nav evan, beyve evan em derdikin. Ama derse de tuz verme ne dedik ki ev bu. Disa her re derdikavî azadiye. Ez bu kasbem. Yani siz bir Kurd azad nevelini Azad nevel tiştek nabe. Ere. Yani mesela mübala koda şayet strana ne bu? Mesela ku stranin ku dizitine orijinal avan kondu bu. Henkici balay tükşaser. Evet. Hatta se se hep albüm der kıstın. Xabatı ki baş bu. Evet. Mesela ezbim çima kesek vitişti hani naki. Yani tkarin stranin kevin orijinal ama benim sinin tabi nota ko ev stranin hani falan stran kirnet Türkiye. Tene nabi e, Türkiye bile bejin. Hevce ninem yekser değiniş. Hmm. Çünkü hingisi ciddi girdin şeydi be. Tüzeyde öke prim dedi dijmin işi yani. Çünkü dijmin tikirine. Rastlaras ya te kadakat ki Türkiye dirmisini Türkiye bestet ki o ökt ki yani müzik müzikatı dizi o tetri piyasaydı. Şey. desmentia. Yani jiber ne nebe oto asimilasyon merv gerek hinki peşiya hint işlerde hassas be. Mesela karın vasıtrana yani berhev bikin vak ez bejim antoloji vak tişteki çap bikin notava ya kurmancı gotenji her tişte ya deynin e gencin ku nefşin nu e orijinal himbi ben ne olsa ne olsa şey. mesela gerek e, ayağında kundura mesela İbrahim Tatlıses kiriye Türkiye. Ali. Ya orijinal izne kalatım soraniye. Mı gudar kır çünkü. İbrahim Tatlıses gelek e, Mesela ya Hasan Zirek ya. Bu soraniye. E, vina çıma em, em habat nekin ki. yani çünkü dijminti tefken yani bakar ya sömürge sömürgeti. Ali. Yani serdestiyo bindestiye ya holede. E bindest karın çıbken kelepri xwe bidev û çap bike. Çiş de sêtetê بلا بدزي بلا هسكي بيجي بلا تركيش اوريجينال وي خود بديدر يعني تشكي منطقة تركي اللي ناية مثلا هن تشتاد هنا قالك بلوقة خوياتك كون نيا تركاية إنه تنيامة يا أرمني وروماجي دزدينه اولکی مرو مه وی رو جم آخوین من صحبت کرد که چی بخواب به نایدن یعنی او جی لبید دایک بویه و رومی پشر پی ناسلاما خو کتیه و مسئله که دریشه و pişire peynas nama xo ketiye u mesele ki direşe bu. Mehin stranjere got mu gomez ev بزمانه ويا اوريجينال قايدين هبو كتبوا النسيمة تقول والله وانا والله ايه اجي ها حتى انا تقول اجي sıranın Ege Türkiye. Strana Bak deniz gezeydek. üstü deniz üstü köpürür. Ha, Eri. Mesela hatta namı tقول Türkiye. E orijinal min bihis min gudarkır az şaşmam. Kaydı ki bir kevin bu. E Ege'nin ev ez becim çakırcalı efe serden nivisandına makam dizitine. Evner yan nühü. Gotin gotin evken. Gotin nühü nivisandına. Gotin en nühü nivisandına serva ama makam ne ya aydi vay. Evet. Ve keçek şey go jmire bir şeyini başlayıp yani ez ejeri akbuk henek menşan henek şey akbum. Yani bavar ket işte ki acebe yani dizitiye ki veca abxomazın da bine, o netevindel Roma Ermena o kurda pistki. Laza pistki. Laz bi akılın, kurt hovun, adın nizamçine. Ev xotene piroze u mesela ve roji yeki go ser naslamam, go tişteki usta çey bu yel. Yeki zilamek dibeji ser kurda gotuneki usta tuş nimsan diye. Goti ama başa ku roboski jihati seri va. Teni ezber wan kantrat kedim. Yani gotuneki ev kesçi e, keseke berbiçave navi bir ama kesinlikle berbiçav bu. Kes ne dava vedbi, ne tiştek çedbi. Çünkü Türkçülüğe hakaret. Tabi hakareti tirkiti tekir. Tutkari cezacı bu kuya hapsede jiraz her tişteye. Le ser navi kurdayeti çi hakaret bikinci jivara karu avke. E ev mesele hatta ku sabi e, kuya yani pır pır eşkere kuya dike yani bendesti yu serdesti. Her İmam ve Ali'de Sabahattin Celdibeş'in Goti'ye mesela kurdaydı ama çareser bu. Mesela, mesela sömürgeti nizam e, mesela öke maye nanu nizam. Gotine ki usta nizanım. Min gudar ne ki ya inşallah derevve yani. Çavalı çareser bu. Hej iş ne zagon edin ne hatiye kabul kirin. Hej hem vatişlerin beradaydı binin. Hej karkerin işaret ledan et kun. Ciber kurmancı haberdin. كرمانشي خبردن otobüs yedi nizam kiydirdi ciku ev gılbene rahat istkin eriştkin yani ev mesele zubzu nay çare serkirinci Eri. çünkü heyji xo serdest dibînin. Mesela serdest bûne yani heyji Lazcı, Rumcı, heyji mecbur dimînin gava tiştekî dikin bin vejî vek jêrenivîs mesele vekil. <laughs> em kurcî ne uzan. Eri em cinsi. Yani hatta em tişteki ya azadiya sukazım, es sukazım. Gavaz viya bejim ne? Tu bölücüyü. E, ez havalimin mesela e Türk ez juvar eşkere dibejim ez dibejim çik ez yakıniyem bu anayi ev dısa seysa sarı e nişe bikin dileke pak kış nezime bibin u eşkere bikin ku emji bifikrim ku em bu ara valla teke yapar da bijin le ne niyete va pakışı ne کرنی و پاکشه نجی هیوی که پاکش پیشیم و دانیه E امه چه بفکرن yani helke va helke helke va dibe bratik helke va ji rojava da tişte yani dançe silaha dişiniyese dibe daire de bratici brati merati bariya insan ne yani herkes buna mala xobe baştıra mervu tebe evki em cirantiye ki pakışam bekin evji merer gazi evji betse Asidi <laughs> merv dikici ve kanaati. Çünkü yeki Türk bir oji jimene go go fikrinte carna kurdemej bir yadı beşin. Dibe şivan şey tutuş dişi. Hayır az tuş naçım. Az eşkereme hun tevliyevin. İnsani meci tevliyevin. Yani gehdi bir hoseri, gehdi bir demokratik cümle, gehdi bin empevre çatı ki de yani az diş benim çi tanıyor ev mesele. Çünkü hintişte de gururu hassasiyet ne mini hodede? Hassasiyet de Türkiye ne? Her daim Tayyip de beje, elinde de beje, falan kesti beje, bevan kesti beje. Türk ne amadene, Türk ne nizamçını falan bevan. E em mecburun hassasiyeti yavan her daim. E, e leydan et koy emin. E ku katliam de binemin. Em ne hassasın ev hassasın. No, disa devlete ka ev bukhaze evanan hassasiyeti yavan je khalas bukhe. Ya hayran e, hassasiyeti ne sekiname ne sağlame. Ya hem vak sekne ki em, em kurt hake bejin ku. Hayra ev mafemine mesela yeki Türk careki şimdi go gohun mecburun Türkiye'yim demin falan bevam burada ve de ahabi mijerip tujusa az mago meyzene az ne kurdi bindesti dili khuda hem beskiri ne az ne Türk'üm ne Kurd'um hmm. yani mago mafete tüm mafete yine kul ser zarokemi haber bedi sıvı sıvı zarok çekim çişlere lazım ya kurmancı haber verdi, zamanı da dakika haber verdeydi bir çeşitlere lazım tu hi kurmancı fem ne zane çi kija malbati kija ki. ser kurdi u kurdayti haber ne de sakini ji xud cemi di mugo mafete ya az vega bejim zarokete bula ingilizi him bin bula türki him ne bin tu çi tu çi bejimre Nereye rastı? Mugo mafete nine zaman derejine kin. Rastı ve katliam kiri her پیسیتی کری و سر دجی سر کلتور و اوکاما و تشتک جنه خوندیه تشتک جی کوچک جنه دانی سر غینی کو اون بهلینن و سر وی کی خبر yani merv gerek bir şekli bir sekine ku avcı fiyem bikin. Carna merv e hemberi xua nexe nexe dev devsa xua nikari bir defem kirin. Yani carna mesela eşkere vejim mesela batıştat kim? tu bixwe tê kafê tu tu şehmaranê dibînî ez bizanebûn carna kurmancî ez zanim ew bersivamê tirkî bidê Kurd jîvê carna tirkar ev yad kim ê tirk dibêjê ez tirkim tu zanî tu çima kurmancî xeber dî ne ku ez bêşînim ez dibêjim ji bo ku yani bibîne meriv çawa dibe ew din Çünkü velata velatê xwe de ez biçim kî dê tirkî serdest te tirkî ew ke ez diçim خودی کور جیبه ترکی مرخصه که از شیم در جم ترکا ترکی از نبیجم نمیشه تشتک Evet. نبیجم Eri. Tiştek ne mi? لبلا اوجی هند درنده خو غریب هست بکه خوش در و ببینه Böyle hep ki fem جیبو ke کو nasıl ki- کاری به مقایسه بکه زانبون از جان نتکم مثل ای کو انسانی کو فهم بکه کنی خوشایت چه از ترکیه اید بیجم پیشره falan ama ey ku az zanebun viyat kim ku mejiwa henki fra be kar bi miletên din fêm bikin hmm. tişkî baş e yanî em bêjin parvekirin jî heyrana çavê te yanî qaşo sosyalistên tirkiye ez hinkî kerbame hatiye ez gelek tişa dibînim ez pê ew ki dibim çikî carna yani mamosta beşik jî gelek kes êişdikî çima dibêjî kurd azadî heq dikin heyrana çava çava yani azadija kisha mëllati desti mëllata kidindeje ku evin din evin ku sad vejin Türk bila azadiya xubla vexin desti İngilizcada emeji vexin desti vada. Ev çi manakit? Ev çi mavqas azadın? Her bir yari xud ne? Mahkeme xud her ev ki xud. Valitiyin Kurdistan'ı kiş Türk'in. Çi şevaye? Çima Kurd nel valati Türkada valine? Merve gerek bana be fikri yani ha. Yani چما مامۆستیواتێت کوردستانی ئەم پوارە ترکی قسە کرد ئەم تین وڵاتێەوە نە زمانێمە هەیە نە هەبوونامەیە یعنی مرڤمانە گەرەك هێژ ئەم بەروا ئەم خۆت تەوینن پیسکۆلژیە بندستیە زانێ یعنی فرانسفانان گەرەی خۆشنویسان دێ بەڵام مەسەلا گەرە کتێبین یاریجون لانێت لێرەیە یعنی خۆسکە کورمانجیاویش دەکەێتوانێت کورمانجیاوی من نەدیتیە li merih gerek wish li bej as socialistare viad bej gava dibe hayra un e, un nete perestitkin falan bevan ajvara bit iştane bej hayra na çavete az nani hoji kim, az karım vallahi hoji parvetkim nimede her millete ne Ermen henen zemeyiz evradi ya Ermenaye. Eri. Tı problemi en abi namede. Na. Yazda zamanı vaşan etki. Çima mesela ne kes az viyajit kuazım radyoyu bejim. Gudarvani me bila zanibin çima em nakevin ve şanin em bijin satellite yani indin, jiber kurutuk. Heke em bikevin bin sivana devleti Rütük kari ceza vermesine. Rütük kari radyoya bir gire. Jiber ki internet hem meşan etkin. O azattırın jih. Millet indi jih. Süryani jih, Rom jih. Herkes nasnama xo rahat xo ifade etki. Bin devleta Türk mesele. Am as vega tu baskı serxoda isnakim. Jiber veki jav qas serbest haber dedim. Tiştek bir bejine gamamne. Ama sekna xoda melatemene sağlamın. Mesela çi. Herkes Kurdi best gene. Kurdi em dehelin em nizam bişaftine falan bir ban. Kampanya e, menüyen Kurdi despekir. Beriya ku despeki min kafe vekir men viyakir bu. Lez çid bejim. Meyze جبو كامبانيا بيا نكر جبو دلي مرحت ببي جبو أشكار بم خوا درنا ده كردي نفس hücreyin kurdu ez bebeğinim. Diyarbakır, Batman'a gerek lokantaya da menüyen düz zamanı çekirim falan bir ben. E kalki dene. Çıma da mı oynat? Çıma upkha ne man, Merhaba gerek bana bir bej. Evet. Her tişine dijmine. Em evet. pkhoj en tişta da teni dahwaza ya karanlığı nedeniyle meze gelek rojavaytin jimred bejin aciz bim ku kurdin ba kurdu binim ku Türkiye kıssetkin na beyna koda. Evet. Haber mecbur. Cemva ne Arabiye ne keseye ne Türkiye ne uçma na beyna koda Türkiye kıssetkin. Maftarın. Am geleki bedbini haberdan ne? Evet. Evet. Pırtıcı. Ama az hinki tecavüm ya. Gelek tişta merv bini merv bilevne keşişin abi. Ez can car bicar batışta ez kalbi kim jiber ku kervamı te ez batışta dibinim. Mer pe aciz be pe teşi. Em hini ki e, basa 2004'da bikin. Em ketin sala kenu. 2004'da. Tu şey bitki. Bere. Bu 2004'da ez e, hazım teşki evben. Teşki tiraki. 1504 2004 500 sale berve 500 500 500 sale berve Kürdistan deme e, Dinav Mayne Osmaniyan u İran da e, devlet sahibi İran are. Despeka parça bu ne velat me 1504 bile 500 sale berve. O az dixazin bira 2011 jî e, ee, Salameye'ye gidiyor be. Despeka Salameye'ye işte gidiyor. İşte sal inşallah evet. em bir gijin evdu. İşte ben Mayin u telin nevmede hatine çandın kışk ame behlin. İnşallah ne ev divarın ku rojavaya çetkin ame va divar acı behli beşinin. Yani hedi de bir daviye betin em helbesteki tuj bukhinin. Beji. Em e, helbeste Mehmet Uzun به شیوازه که شێوازێکە نه تنه هلبسته نبه هلبسته دستان اگیده ئاگیرێکی ليخن ليخن هفالنو ليخن ببارينن ببارين برانو أو ما تشد حسبين همو روش همو إيفار همو شف وی گوت بو، و گل باران بو. روش ڕۆژ بو، سر ایواره، ایوار سر شده، شەو سر شر بر دوام بو. بدن وصياي كسر جران برين كور مجي قورت آورتوش دل کە لەها لو بوو لۆماژی نەشرم يا مان یا نمان بود چیزی دەستیوی چیزی دەستی خانت دەهات ئیخانەت لڕێ بوو ئیخانەتێ زۆرە وڵاتەوانیە بره دور لوان گرتی لجير اسکر لجور هليكوبتر نفس لوانش كياي لبالا انصر سربلند دگوندکی بیچاره یا یه کردستانی ده وقت وقت عشر مانو نمانی بو هفانو ام چ بکەن بێگاوی بەخشڕەشیە ما ئەمە کوردانە لێگاوا بێگاوی وقت دەریانە وەخت وەختا وقت و وقت وەخت هاتیە وەخت قورتي ونرى ام پێنج کەس او پێنج هزار کەس ام پێنج هزار دل او پێنج دل ام پێنج هزار دلێن بەحەق ئەو ناق کی دکاره دلی بینی به هلدا و بگره ما امت چت حسبینن يك بيك لهوالين خنيري او يك بيك هم بيسكرن بهردود دلين خوين دستي راستي سنبلي خباده رختین staanden. بریک ئاژۆ دەوێتە پنگا خۆگۆت هەڤال نوش بیر نکن ام پینج هزار دل پینج هزار ئەفسانیە سر لیبان پینج هزار دەستانی سر قازانن پنج هزار ستێرکێن رونی کوردانن ساو و خوفا مرنی جوشو و البر لە هبو السر برفا گوهر هر سور سور و تاوه هبو آخ خەفتە ئەگەر تاوا دانه ئێوارێ لمە بقول با و ام خوب ایواری بگینن هیا و دەریە فەلاتێ لمە چندین شرید جوار او کتبوی چندین جاران وی ئیخانەت داف دکو خفک و کمین دراند بوم او شروانی ولاتی شروانان ریگری بابو کالان بو چاله از ئەڤیندار و شەروانی از دجمنی دژمنێ تاریی ظلمت از نهال لە هێویە شەبێمە او پێنج چار مێر و جنک کو هر یک جدرک لی خودی قدرک لیدن هفال نو لیدن ما ماومە چت حەسبینن ده بده صد بصد تقینا چکان وزینا وچینا تیران نه هیرینا حسبان نه نە ئەڤینا سەگان نەممەیینا بەرخان نەژی بو ئینسانان بوو تەنێ دەنگەکە بوو زاگۆن زاگۆنە شەر و بو کین از اسکرین کو هل گلل مەدبارینن شکونه لسر آخامه چژمەت خوازن ما ئەبین و ئەبینداری وان هەز و هەسکەری وان نینن چما ئەو هەز و ئەوی نامەتێ ساعات چند بو شوی چما وها مینا بوو شەوێ چمەوەها مینە بووکەکی خۆ خەمەلان دەبوو سێرێک چمەوە هاڕۆنی هەیڤ چمەوەها لە هیای خۆشیە دەبوو دەبێ سار و سەقەمێدە چمەوەها گەرم بوو سیرکین ولاتی من هيب أردو آخا من هون شاهدن أم ندزو كلشن نبي خواسو ذكرشن أم أبين دارين وا أجيدين روناهينا أجر المب قومي والبر بون شهيدين و خبرها مير خواسيما بقينن بإنسان وقليما آخ لمن داي آخ لمن داي چاوین وین رشمینا چاوین غزالان وکری وی بکن بو پوری وی بلا بوی ستی وی گولا خوینه بو وی سر خواه سەرێ وێدانی سەر چۆگاخوا پشتا خۆوە کرد لستوی وێ بادا دەستان پۆرێ بە مستا بیستەکێ بێدەنگ چاوێوی سەر چاوێن غەزالان ما چەند لەو پێ سەرش چاوێنوی بربژێر بوو و ئەو گریە دبن بارانا بارانە گولەیان دە ئەوگریە شەو ستيرك ستێرک چوو هەیت خونا خەونە ئازادیێ هێویە فەلاتێ چوو حزر حزرو بير سەر پێهاتی و ژیانەکە جوان چوو خودێ و ژبەربەنگا کوردستان خۆشتر ڕژڕۆژێکە نوویە وڵاتی من گەشتر چ هەیە ئەم دچین ئەم دچین لێکیت کاری ڕێل بەربانگێن وڵاتێ من بگرێ كيت كاري روجان والولاتي طيب من قد خبك يا امدشن امدشن لمينا كوباو كالان ذكرن جبير روجان ور خير هاتن جبي بربانغا ولاطي من رسران وقوتن دبي وقت وقت استرانا ولاطي نيچار بوم دبربانگا سبید لسری چیان آلانا دنگی اگیده کی خورت بو لیلی آخ لیلی دایی لیلی دایی ليلي ضايق سري سبيان سبايك يا خوشيا سري سبي بايك سنر من سرمايا لضايق آخ لي دەنگێ تۆپ و جەبرخال سەر سینگا منە لێدایێ وێس بە چارکارەخ لێ لێدایێ خلێ لێدایێ dayı Lili dayı Lili dayı دیسم هاتن برنامه کی مقدان سداد گیتاره ده امی سپاسی خود پیشکش کن